для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Маці ўбачыла. Ледзь намякаць стала на Ганну, як Васіль насцярожыўся зноў. Слухаў нецярпліва, вочы ўжо не таропіліся ўніз, бегалі недзе па-за старонку, не знаходзілі прыпынку. Чула, надукучаць стала яму. Загаварыла тады карацей. І тое забываць не трэба. Маня не пабегла к другому. Бацькам наперакор сказала: пойду. Беднасці не пабаялася, а тая. Дзятліха з-за гневу ўжо траціла разважнасць. А тая, як быў не жаната да бедны, дык прызнаць не захацела, адвярнулася да карча пабегла. Лепшых знайшла. А як пабагацеў ты хату паставіў абжыўся, дык і сам добры стаў, Вазьмі ўжо яе. Яна ўжо пойдзе, нагатовая. Васіль, так зіркнуў на маці, што яна замерла. Апаўшы раптам духам зразумела, што зачапіла тое, чаго не трэба было. Бачыла маці ўжо, што Васіль напружыўся ўвесь. Шыя ўжо не гнецца, пачырванела, жылы папяліся, плечы неспакойна варушацца пад сарочкай. Слухаць яе не хоча, двума словамі сапсавала ўсё. Тады маці асцярожна паспрабавала паправіцца. А я што? Я нічога не маю проціў яе. Яна, канешне, нічога не скажаш, не соладка ёй. Ну калі на, на той, дык не па сваёй ахвоце сваёй пайшла яна. Гэта ж мачыха ўсё. Зноў жа, хто не хоча добра сабе, не са зла яна. Зразумела, апяклася. Ну хто ж кажа проціў яе, Яна няшчасная. Матка перавяла дыханне, як бы набіралася дужасці, голас яе зрываўся. Асцярожна павяла далей, не зводзячы ўжо з яго вачэй. Толькі ж сынок, позна ўжо. Васіль не зазлаваў, перамаўчаў ёй. Дзятліха пачула, што гэта дайшло. Тады яшчэ лагодней дадала, Што было, тое было. Няхай шкода не вернеш. Позна. Нібы пазвала на помач старога. Ось цяпер трэба за розум брацца. Дзед праўду кажа. На людзей глядзець сорамна, прамовіў настроены нелагодна дзед Дзяніс. Васіль, гатовы ўжо мірна кончыць гэту надакучлівую гаворку, загарыўся зноў – А вы не глядзіце, як я то не глядзець. Дедава барада бурана заварушылася. Па ўсіх дварах тым часам толькі і плятуць. Няхай плятуць, у каго языкі свярбяць, адказаў Васіль. Праходу няма, зноў сказаў дед. Ад, Васіль вырухнуўся так быццам паказваў слухаць няма чаго. Разумны вельмі стаў, закрычаў раптам дед слухаць нікога ўжо не хоча. Усё яму ні пачом, не хадзіце, не глядзіце, не слухайце, волі багата бярэш. Хопіць ужо гайсаць, не хлопец ужо не жарабя, жыць трэба як людзі. От бо, не вытрываў Васіль, не апранаючыся выскачыў з гумна, на прыгуменне азірнуўся куды падацца. Матка кінулася за ім Васілько. Але ён адкаснуўся ад яе, падаўся за гумны. «Васілько, ты світу возьми хаця!» Ён затрымаўся, нягледзячы на яе ўзяў світу, люту усадзіў рукі ў рукавы і, не зашпільваючыся, намерваўся ідці. Яна выскачыла наперад. «Вярнуўся б, мо!» Маці нясмела зазірнула ў вочы яму. «Чаго ты пойдзеш? Немаведама куды!» «Вярніся, кажу!» Ён адводзіў хмурны невідушчы позірк. Ты не зліся. Мо што і не так, А ты не зліся. Не са зламы табе, з дабра ж. На дзеда не зліся і ён з дабра чуеш сынок. Васіль нецярпліва крануўся, і яна ўжо не затрымлівала яго. Бачыла ні да чаго гавор гаварыць яму гэта. Ён не паслухаецца. Толькі болісна глядзела ўслед вачыма, поўнымі жалю і трывогі каб не ўчыніў чаго паганага з сабой. Худая высушаная непамернай працы рознымі турботамі, З тварам, на якім пачэры ў глубокіх маршчынах скуры выпіналася выразна кожная костка, шчокі, нос, подбородак, стаяла маці под холодным ветрам і не чула нічога. Вецер рэзаў вочы і яна прыплюшчвала іх, але не заплюшчвала зусім і не адварочвалася. Усё глядзела ўслед Васілю. З трывогай, што не ціхла чакала як надзеі на радасць, што азірнецца. Васілі шоу, падаўшыся ўперы, амаль не махаючы рукамі. Ішоў без якой-небудзь сцежкі па акуп'і на прасткі да чорнага алешніку. Рушыў дзіўна проста, як бы, ведаў куды. Раз другі спатыкнуўся, няспрытна ступаў у ямкі, але рушыў і рушыў калешніку. Ён так і не зашпіліў світы, вецер раскідаў полы яе, але ён на гэта не зважаў. Рушыў нібы сляпы, нібы п'яны. І так і не азірнуўся. Маці глядзела ўслед, калі ён ужо схаваўся ў алешніку і падумала з дакорам сабе, што дарэмна ўсё ж не затрымала, не вярнула яго, каб не ўчыніў чаго паганага. Васіль не заўважыў, як дайшоў да алешніку, як пайшоў між чэзлых голых недаросткаў, не са зла. З дабра не адступала злосная. Улезуць, развярэдзіць душу чалавеку ды з дабра, Пядзяць усё ды маўчы. Дзякуй, што яны яшчэ разам з чужымі, мала таго, што чужыя, дык і свае так жа. Васіль згадаў дзедава перад людзьмі сорамна. І злосць пайшла на деда. Сорамна. Дак не, канешне, глядзець. Ды да і не рабіў ты. Дык так і не саромейся за некага. Сорамна яму. І крычыць шчэ, як на дзіця якое. Як усё адно розуму свайго ў мяне няма. Маня, слова не скажаш паганага. Згадаў ён матчынае. Не тое, што каторая ні ў хату нічога, ні ў жызні нічога. Найшла раўняць каго маню і ганну дышчэ так што ганну як дзёгцем замарала сама знае што няпраўда кажа а ты вер ёй апяклася і ў тым то ўся бяда што апяклася і няшчасная ганна дык нашто абгаворваць яе Чалавеку было горка, і ад таго брала яго злосць на тых, якія нібы не хацелі разумець гэтага, лезлі з папрокамі, з навукай. Як бы Васіль не ведаў таго, што малым дзецям вядома, як бы яму самому не было шкода, што Алёшка стане безбацькавічым, што гараваць будзе можа ўсё жыццё між чужых, якія папікаць будуць дызнушацца. Як бы з адных гэтых думак у яго на душы не балела так, што не мог ужо думаць пра што іншае. Як бы самому яму не шкода было канчака, як бы не шкода было хаты, зямелькі, Дык кнеш, зноў падумаў Васіль. Улезуць у душу ды пачнуць вярэдзіць тое, да чаго і самому дакрануцца моташна. Да яшчэ і сарамаціць пачынаюць, на вуліцу паказацца няможна. Пад нагамі у Васіля раптам нешта чвякнула, і ён пачуў, як ногі ўпаўзаюць у мяккае і стаў. І ўпершыню заўважыў, што зайшоў ён у балота – Так пачыналася мокрае балота, парослае алешанамі крушынамі лазою куп'істыя дрыгва. З усіх бакоў аднастайна паныла абступалі голыя хмурныя дрэвы. Наперадзе яны раслі радзей, алешнік свяціўся і між ржавай травы чорна быццам дзёгаць значыліся лапіны балотнай вады. Васіль пачуў, як анучы працянае вада, і тады падаўся назад. Ён цяпер бачыў рудую траву, глядзеў, як абыходзяць дрэвы, кусты, чуў, як хлюпаюць вадой лапці, як мокрыя анучы сцінаюць ногі. Выкруціць трэба б, прайшло ў яго галаве звыклае. Але Васіль не стаў, рушыў і рушыў наперад, як бы яго гналі. гавораць у сяле. А няхай гавораць, толькі і бяды стае гаворкі. Тут свету не відна. Не знаеш, як разарвацца ў ім адно гавораць. Узяў амаль адчай. Дакуль жа яно ўсё это будзе, што круцішся на адным месцы, што ніяк не набярэш цвёрдасці, што павярнуць ці сюды, ці туды і зрабіць нейкі выбор, чтобы рашить цвёрда и чтоб не оглядываться больше, чтоб не шкода было ти того, ти другого, коли ж это стане жить так, что на души лёгко. Уже на узлесе, коли из-за древа узавиднелися плоты, гумны, хаты, Василь спынился. Не только исти, а и глядеть не хотелось и ему на курани теперь. А ён і не глядзеў на іх. Стаяў, вадзіў як лось, што трапіў у загароджу сумотнымі вачыма, не ведаў, куды падацца. Блізка аказаўся ў чарнелы пянёк. Васіль сеў, пачаў хапатліва, нібы радуючыся, што знайшоў клопат развязваць аборы, раскручваць анучы. Разуўшы адну нагу краем палы світкі, выцер насуха гарачыя пальцы, пятку расцёр сагры ўсю нагу, дакуль намокла выкруціў анучу і старанна зноў абуўся. Разоў другую нагу зноў абуўся. Потым ён борзда ўстаў. От адна зрабіў, падумаў ён. Адно зрабіў, а што ж зараз? Трэба мусіць поле паглядзець. Як там яно, нагадаў сабе Васіль ужо намерыўшыся ісці павёў позіркам па гумнах па хатах спынімся на сваім гумні ў грудзях заныла Ганна у міг пачуў пах саломы яе плячо яе адданы шэпт адзін ты ў мяне адзін быў і адзін цяпер вочы знайшлі той плод каля якога пабачыліся яны апошні раз Не жыць жа век не любячы. Ён павёў вачыма туды, дзе яна цяпер пакутавала і нахмурыўся, адарваў позірк. Як без яе аднаму думаў Васіль, ідучы ў з лескам к полю, як, Канешне, без добра свайго ты не чалавек, думаў Васіль. Канешне, гаспадарка это гаспадарка аснова, Е аснова і тые. Берагці ўсё, канешне, трэба і коня, і хлявок, і хату, і зямлю. Нашаму брату-гаротніку нялёгка это нажываецца, распетрыць можна ў мэнт, а нажыць папапяцца жылы падарваць трэба ось гэта праўда але ж што ж гэта за жыццё калі радасці няма ў хаце калі не бачачы ганну як не жывеш усё адно што не жывеш і робіш і глядзіш усё што трэба а жыцця няма так і яна як яна адна будзе з гэтым дурным карчом, якому яна папалася на бяду сваю. Калі ён, Васіль, можна сказаць, адзіная надзея ў яе. Як жа ён адну кіне яе у бядзе, каб яна гравала век. Поле было голае, панылае, як і ўсё гэты ветраны дзень, калі сонца не праглядывала з-за нізкіх даўкіх хмар. На шэры бруднай аднастайнасці влучаліся адно лапінкі руні, на якія Васіль паглядваў праз завалоку думак, мелькам, без цікавасці адзначаючы, як яна ідзе ў другіх. Было клопатна і хораша, калі ўбачыў, сваю паласу. Яна ўся зелянела. Кволыя сцяблінкі, калі стаў перад паласою, заварушыліся, нібы віталі яго, нібы радаваліся яму. Васіль, шастаючы лапцямі па чэзлай траве, пайшоў мяжою ўздоўж паласы з цікаўнасцю, трывогай і радасцю ўзіраючыся ў рунь. Не, зямля гэта і цяпер не падманула. Рунь была ўсюды дружная, моцная, Ні аднаго зярняці, пэўна, не прапала. Ета расце, свяцілася ў ім, звыкла са сцярожнасцю. Каб не ўракнуць, ён стрымаўся. Як Бог да снегу ды марозу і вясну добрую, дык можа і ю уродзіць нешта, будзе жыто, Толь Бог даў снегу, ды вясну, ды лета добрае, Што б не вымерзла, не вымакла, не высохла, не дай Божа, Як маліўся ён. А земля... Болей бы такой земли, усю такую б землю, падумаў Васіль. Недарымна стары лясун жылі ўсе так. Было чаго шкадаваць, а ўсё ж такі не ўбярог. Аж плакаў, як аддаваў, ўсё ж такі аддаў. Добрае, ды адно мала. Кепшчэ хоць столькі ж. Прыйшло на памяць той, незабыты перамер, калі біўся з яўхімам. Адрэзалі б тады тут для цагельні, ажыла даўняя бяда. Дак удзялілі кавалак. Скруціў корч хітры. У лес казалі ў душу самога ўпаўнаважанага, у лес такі пэўне, бо вельмі ж ужо абрэзалі выгадна. І міканор, справядлівы такі перарабіць не мог. Маладзец сярод авец а з карчом не справіўся. Нічога яшчэ можа справіцца, унь як за кулакоў узяліся. Тот адрыжыць стары хітрум, лістам сцелецца. Толькі цяпер не выкруціцца, не выкруціцца, падумаў з уцехай Васіль. От бы тады прырэзалі бы хній карчоўскай зямлі, блізка ж са ўсім, мог бы аддаць усю тую, што пад Міхалёвым. Возьмите, скажу, усю ту и отдайте вось тут, гэтую землю, чтоб, мавляв, у адным месцы, чтоб зручно было. Ай, але ж дадуць табе, побачыш, як свае вушы. Дадуць, не дадуць, а попробовать, канешне, трэба. Згадалася апошняя гаворка з Міканорам пра калгас. Капайся ў гразі, добра свайго бачыць не хочаш, добро, побачым, якое яшчэ тое добро прыдумалі, аддай усё сваё памяняй на чужое. Аддай сваё поле, дзе кожную сцяблінку здаецца сагрэў бы сам, ішоў бы ад адной да другой, ды хукаў бы, каб не мерзла. Аддай гэта ўсё чужому, якому на яго напляваць. І сам рабі неваведава на каго, немаведама за што. Ідзіце, як вам так хочацца а мы як-небудзь і так пражывём. Ды пабачым, хто шчы лепей жыць будзе. Василь обег позіркам паласу і падумаў: Уся сіла чалавека у зямлі. І сіла ўся і радасць. Няма зямлі, няма лічы чалавека. Ганна зноў уварвалася ў яго думкі. І ён мімаволі стаў, нібы зачапіўся за штосьці. Ну от, зноў ажыло знаёмае, нязбытнае, зноў як спутанае. Дакуль жа я та будзе? З вінаватасцю перад Ганнай узяла раптам злосць. Не хацела ж тады, як можна было, за карчом пагналася. А цяпер думай тут, А што я ўдумаю, што? Калі нічога прыдумаць не можна ўжо, не можна. Позна. Ён растрывожана павёў вачыма па полі. Яно здавалася глядзела, чакала, спадзявалася тысячамі сваіх сцяблінак, што варушыліся, хваляваліся як жывыя. І раптам Васіля чуў, як нязбытны цяжар спадае, як вяртаюцца даўно незнаныя дужасць і яснасць, поле, бяда яго і радасць. Поле, яго сіла і надзея яго. Быў ён з ім, з ім і застанецца, з ім толькі і жыць яму. Не кіне ён ніколі поле гэтае якім не нацешыўся. Не кіне ён ніколі хату, у якой не жыў яшчэ, не кіне, каб бы хацеў, не можа кінуць, як не можа сам сябе загубіць. Ганна здагадалася зноў яму. Але так, як бы разышліся ўжо. Разышліся, ведаючы, што сустрэцца ім ужо не давядзецца. Узяла маркота. Жаль аб страчаным назаўсёды нясуджана, нібы сказаў Васіль сам сабе суцяшаючы. Не судзілася тады, дык і цяпер няма чаго думаць. Скончана, Усё кончылася. Пра дзела трэба думаць, пра гаспадарку, пра зямлю. Ідучы зноў мяжою, чапляючыся лапцямі зачэзлае, бадылле тлумачыў сабе сам. Мабыць, так ужо век. Што няможна, можна, чтобы ўсё было аднаму. Трэба нечым і паступацца. Дык і трэба паступіцца. Не малы, не стрыкун, хватіць ужо балавацца. Мала што даў падобы. Прайшла пара. Позна. Пра дзела думаць трэба. Цераз палосы спожнюю, цераз узараная, цераз межы, Васіль падаўся к узлесю бліжэй да сяла. Зразаў вялікі кут, той жа хуткай дужай хадою з болаткам поплавам амаль на прасткі пайшоў к загуменню. Абмінуўшы сяло, выйшаў к свайму гумну. Да самых потемкаў, не аддыхваючыся, цупаў і цупаў цэпам. Ужо ў цемры зачыніў вароты гумна, але не пайшоў вячэраць. Доўга гаспадарыў у хляве, цешыўся канём. Усхапіўся зноў на золаку. Яшчэ і не ўднела добра, сякеры кінуўся к новай хаце. Лёгка адкінуў ад другіх адну калоду, уладзіў, каб не круцілася, з другую – і замахаў сякерую. І цэп бегаў спрытна, ахвотна, не стамляючыся. Як перамяніўся чалавек. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук